Op die eerste van die derde maand, in die elfde jaar, het die woord van die Heere tot mij gekomen, mens, sê vir die faroe, koning van Egypte, en vir sy leer, wie het soveel mag gehad as jy. Daar was Assyrië, die seder op die Libanon, sy prachtige takke het hulle skadewee oor die bos gegooi, die seder het hoog gegroei, sy top was tussen die wolken. Die water het om groot laat word, die onderaardse waters het om een hoge boom gemaakt. Groot strome water het om hom geloop, en van hom af stroompies na al die ander bome toe. Hy het hoor as al die ander bome geword, sy takke meer en langer van al die water in die lyf hoore. Al die voels het kom nes maak in sy takke, onderom het al die wilde dieren hulle kleinkies in die wereld gebring en in sy skadeweer het al die baie nasies kom woon. Hy was een mooi en een groot boom met wijd gespreide takke, van sy wortels het tot bij baie water gekomen. Die seders in die goede tuin kon met hom nie meeding nie. Die cypressese takke was nie soos syne nie, nog minder die van die platane. Daar was nie een boom in die goede tuin wat zo so mooi als die seder was nie. Ek het om een mooi boom gemaakt met sy baie takke, en al die bomen in die goede tuin eren was jaloers op die seder. So sê die Heere my God, die seder het hoog gegroeid, sy top was tussen die wolken, maar sy hoogte het om hooghartig gemaakt. Daarom het ek om oorgegee in die maag van die gezagvoerder oor die volke. Die het met omgedoen wat ze boosheid verdien. Ek het die seder verwerp. Vreemdes het om afgekap, vrede nasies, en om omgegoel. Sy takke het geval op die bergen en in al die valleie, stikkend geval in al die kloven van die aarde. Al die volken van die aarde moes sy skade weer verlaat en om daar laat lee. Al die voels het kom sit op sy omgevallen stam, al die wilde dieren het tussen sy takke rondgeloop. Geen boom bij die water zal weer so hoog groei nie, nie eense top sal tot tussen die wolken kom nie, geen boom zal weer soveel water hee dat hij so hoog zal staan nie. Hulle word allemaal oorgegee in die mag van die dood. Hulle plek is onder die grond tussen die mensen wat in die graf is. So sê die Heere, my God, die dag toe die seder na die dode reik toe af is, het ek die onderaardse waters waarom laat treer in die strome teruggehou, zodat die baie water opgeraak het. Ek het die Libanon ook laat treer oor die seder, al die bome het verdroog. Ek het die nasies laat seder van die gedreen van die sederse val toe ek om die dode rijk ingestuur het na die toe wat in die graf is. Al die bome van Eden, die uitsoekbome, die bistes op die Libanon, allemaal wat aan die water gestaan het, was blij daar onder die aarde. Hulle is ook saam na die dode reik toe, na die toe wat gesnevel het. Maar die mensen wat in die sederse skade weer gewoon het, is onder die nasies verstrooi. Wie onder die bome van Eden het soveel mag gehad, was so groot als jij, koning van Egypte. Toch zal jy saam met die bome van Eden afgaan graf toe en daar tussen die eerloos is jy saam met die wat gesnevel het, jy, faroe, in jou hele leer. Die Heere my God sê dit,